Mais uma do DJ Pedro. Mano gostoso sentando brisa na Estão dizendo que eu não presto Só pelo meu jeito maluco de ser Marrento enjoado e com várias no pé Mal sabe que não troco a minha de fé ah! Sei que eu vivo de tudo Mas saiba que você é meu mundo E nunca vou te abandonar Sei que eu vivo mas saiba que você é meu mundo e nunca vou te trocar por nada. Não te troco por nada. Não liga pra que as outras falam. Elas queria tá no seu lugar, sentando gostoso, fumando brisada. Elas queria tá no seu lugar. Não liga pra que elas falam, elas queria tá no seu lugar. Sentando gostoso, fumando brisada. Elas queria tá no seu lugar. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Estão dizendo que eu não presto. Só pelo meu jeito maluco de ser. Mas enjoado e com várias no pé Mal sabe que não troco a minha de fé Sei que eu vivo de tudo, mas saiba que você é meu mundo E nunca vou te abandonar Sei que eu vivo de tudo, mas saiba que você é meu mundo E nunca vou te trocar por nada Não te troco por nada não liga pra que as outras falam, elas queriam tá no seu lugar. Sentando gostoso, fumando brisada, elas queriam tá no seu lugar. Não liga pra que as outras falam, elas queriam tá no seu lugar. Sentando gostoso, fumando brisada, elas queriam tá no seu lugar. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo.